Ishun CAJ capítulo. ofrenda. ofrenda manta. y anapaco y ofrenda y y Yachaninyam Yachaniñam yanapakuy kichiktaja, CHAIMI Macedonia laupipas KOSIKUYO willakuni. Grecia laupi KUNAJA JAINA WATAMANTARAHME listu KARJAKO nispay. Chayta kuspankum, Macedonia laupikajkunapas, yajallapayanku yanapakuyta munarjaku. chayuampas kachamuchkanim, kay wawjikunata chaynapi hamkunamanta, kaypi kusikuywan willakusqa imanayanja hinaspa hina listo kanaykichikpaj. Yangañata Macedonia laupikajkunawan mana listutachu Tarimoikikuman. Chaynakaptinqa qamkunapi confiakusqaykumantach pinqaypi China Chaynatatachá qamkunapas pinqaypi kawaqchik. kum kai wauhikunata manyakurjani, puntata kichikpa. Chainapi manara prometikus haikichi kuyakui ofrenda kichikpa. Chainapim ofrenda chay kanga, koyako nikichikmanta, manam mañasqaykuman hinachu kaitam Nikichi, Pipas ashlla tarpuja, ashlatam cosechan. Achka tarpuñatagmi achkata Tapakamaya Zapakamaya huchun pitantias kang manhina. Ama yakikuspachu, Dios Dios dios kuyan yochtam Husum Kichi. Husum Kichik husunkichik. Husunkichikqa manam pachu aswanqa tukuy imaykichikpas kaptin aswan masta yanapakunaykichikpaqmi. Bibliam nin, wakchakunamanmi imallatapis aypuykarin, wakchakunamanmi imallantapas huykarin, allin rurasqanqa wiña wiñaypaqmi. Tarpuqman moho huykugmi hinaspa mikuqman mikuy huykugmi, hamkunapaqpas achka kichikta. Rurai kichik Chainapim Chaynapim apuyachisqa kankichik tukuy kichikpa. Ofrenda kichikta apaptiikum, wauhe panikunapas Diosman graciasta Kayan apakuita wauhe panikunaman Juspaha, manam necesitas hallankutachu hunchik. Aswanja chay Kichikraikom, paikuna anchata dios graciasta Kay ofrendawanqa mi hawachinkichik allin noticiata chaskispa Cristo kasukushaykichikta. Charaykum runakuna jaco Diosta. Alabanjakutaqmi paykunapaqwan runa runakunapaq ofrenda dios manta, Diospa llumpay favorecesushaykichikmanta kuyasuspaykichikmi llumpayllataña maña dios dios ya gracias cachum. Mana explica y atina manta.